sababu ya kushushwa kwa aya hii ya 114 ya suratu Hud ambayo tumesoma hapa anaitaja sababu yake sahaba sahaba Anas ibn Malik radiyallahu anhu anasema kuntu inda nabii sallallahu alayhi wasallam nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam fajaahu rajulun akajiliwa mtume na bwana mmoja faqala akasema yule bwana mmoja kumwambia rasul ya rasulullah ewe mtume wa allah inni asabtu hadda faaqimhu alayya mimi nimefanya jambo ambalo kwamba ni kosa walikosea jambo hilo ambalo kwamba nimelifanya lapelekea mimi kuadhibiwa nisimamishie adhabu nimekuja mwenyewe ni adhibu ya rasulullah kwenye riwaya kwamba huyu bwana alimbusu mwanamke fulani hivi ambaye si halali yake akatokea akampiga mabusu busu akakimbia akaenda kwa mtume umekosea ya rasulullah fanya kosa mtume sala llahu alayhi hakumuuliza kitu yule bwana ukafika wakati wa sala yule bwana akasali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ni pamoja na waliosali siku فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kusali yule bwana akamsimamia rasuli maana akamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam faqala akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah inni asabtu hadda mimi nimekosea kosa ambalo kwamba lapelekea kuadhibiwa faaqim fi kitab Allah nisimamishie hukumu za kitabu cha Allah imani masahaba wamekwenda wenyewe qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza huyo sahaba alaysa qad sallaita ma'ana wewe si umeswali pamoja nasi hapa qala na'am akajibu ndio tumeswali wote qala akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha qad ghafara laka dhanbaka hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesha kusamehe dhambi lako shasamehewa kafanya toba huyu wala kufanya toba kwenye dhambi lile msali sala ikafuta lile dhambi hadithi ya Anas ibn Malik kadhalika alhasanati yudhibna sayiat naweza kawa ni matendo mema ayafanyayo mtu yatafuta matendo mabaya aliyoyafanya au maneno mema yakafuta maneno mabaya hili pia linawezekana sisi tunafahamu kwamba kuapa mtu anatakiwa aape kwa jina la nani la Allah subhanahu wa ta'ala waislamu wanapoapa wanaapa kwa jina la Allah wanasema wallahi wanasema billahi ima useme wallahi ni kiapo hicho au useme billahi kiapo hicho au useme tallahi kwa ima kwa wau wallahi au kwa ba useme billahi au kwa taa useme tallahi tumeelewana vizuri na hii ndiyo tauhid na kwamba mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah kuapa kwa asiye kuwa Allah je kuna viapo watu wanaapa kwa jina la asiye kuwa Allah kwenye maisha yetu ya kawaida haya vipo vipi mfano kibla changu ndio kiapo hicho mama yangu mzazi ana nini mama yake mzazi ndio kiapo hicho kashapa mama yangu ile mtu mimi nakwambia na anaweka kidole kwenye shingo hapo mama anakata kidole kwenye shingo mama yangu vile manake kiapo kikubwa kabisa hapo wengine wanasema mimi kama kwenye hili muongo mama yangu nimfanye mke Mshasikia hayo? Mama ulimfanya mke. Kama ni mwanamke anamwambia mwanamke mwenzie hamuamini, sema baba wangu ni mlale. Baba wangu ni mlale. Yaani kama mimi ni muongo kwenye hili, basi mkatembee na babangu. Vinafaa vyapo hivi? Havifai. haki ya Mungu wengine wasema haki ya Mungu na mtume vile hiyo wanaongeza na mtume haki ya Mungu na mtume ah, haki ya Mungu sio kiapo haki ya Mungu unatoa habari haki ni ya Mungu haki ya kuabudiwa ni haki ya Allah lakini haki ya Mungu na mtume vile kwa nini umeweka mtume kwenye Mungu kwa nini umewaambatanisha ume je huyu na huyu ni sawa la huyu ni muumba huyu ni muumbwa aliyeumbwa kiumbe kwa haifai kwa ni shirki kwa hapa kwa asiye kuwa Allah ni shirki sasa umetoa neno baya kama hili la shirki shirki ndogo na inageuka kuwa ni shirki kubwa kwa mujibu wa itikadi ya muwapaji shirki ndogo ukiapa tukaona ah hakuna shida umeapa tu, hiyo ni shirki ndogo. Lakini ukisema kwamba ah, huyu ana haki ya kuapiwa mithili ya Allah, hii ni shirkun akbar, shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Kwa hiyo si masala mepesi mepesi. Sisi Waislamu tuna taratibu zetu, tuna dini yetu, tuna sharia, tuna mafunzo, tuna maelekezo, si dini ya mihemko ni dini amesema Allah sheria yake inasema hivi ni dini amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maelekezo yako yako hivi kwa hiyo mabaya ya maneno haya yanafutwa na mazuri ya maneno inasemaje ile hadithi amepokea hadithi alimamu imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam man halafa yeyote atakayeapa faqala fi halifihi akasema katika kiapo chake wallati waluzza na apa kwa lata na uzza hiki kiapo walikuwa nacho waarabu kabla ya Uislamu walikuwa wakiapa wallati wal uzza ndio maana katika majina walikuwa wakijipa walikuwa wakijipa majina Abdul Uzza Uzza ni sanamu walikuwa wakiliabudu makuraish Uzza wamechukua jina la Uzza kutoka kwenye jina la Allah la Al-Aziz kwa kwenye jina la al-aziz la Allah wakatohoa jina la mwabudiwa wao wa batili anaitwa Uzza na kuna Manat Manat Manat ni jina la sanamu lao mungu wao wa batili jina hili wamelitohoa kutoka kwenye jina la Allah la Al-Mannan kwa hiyo kwenye almannan wakatoa manaa manata allat wametoa kwenye jina la Allah la alilah kwa kwenye alilahi wakatoa allat Allah akayataja haya majina yao majina ya waungu wao kwenye Qur'an fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al haya ni masanamu yao waungu wao wabatili mashuhuri watatu hawa lata wal uzza na manata na wako wengine ambao wengi wa watu hawafahamu kuna naila pia ni mungu wao huyo naila kuna hubal na wengineo kwa hiyo walikuwa wakiapa na wengine baada ya kusilimu tunafahamu mtu kwamba ametoka kwenye ukafiri aliyouzoea amekaa huko miaka na mikaka anaathirika na baadhi ya lugha za kufru hata kama kaslimu yapo hayapo mambo hayo anaweza akaritadi mtu akaingia kwenye unaswara akaenda na maneno yake ya Kiislamu utamshanga shangaa mwanzo mwanzo ah, apewe udhuru huyo na subhanallah iko kanisani ndo ametoka huko kakulia huko kadhalika kinyume chake anaweza akasilimu mtu kutoka kwenye unasara tuko naye msikitini mara asikia eh, ushindu kwa jina la Yesu ah, alafu astaghfirullah astaghfirullah katoka huko ha? kakulia huko kwa athari bado yuko nayo si ndio huyu anapewa udhuru Kiislamu kwa wako walipokuwa wameslimu katika makuraish wameingia na baadhi ya yale waliokuwa nayo zama za jahiliya mfano Umar aliwahi kusikika akiapa kwa baba yake haya walikuwa wakiyafanya zama za jahiliya akisema wa abi na apa kwa baba yangu au na apa na baba yangu Mtume SAW salam akamwambia, Allah amekataza msiape kwa baba zenu. Tumeona vizuri hapa. Kwa hiyo wako waliokuwa labda wakiapa kwa Lata na Uzza, rasuli akasema haya maneno alayhi salatu wassalam kwamba yeyote atakayeapa akasema kwenye kiapo chake wallati wal uzza, na apa kwa Lata na Uzza falyakul basi na aseme baada ya kukosia kwake huko aseme la ilaha illa Allah basi la ilaha illa Allah ni hasana kitu chema chema hiki kitafuta kibaya wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha baya ulitendalo lifuatilishie jema lile jema litafuta lile baya angalia hii hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam anawauliza masahaba Araaitum law anna nahran bibabi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات hebu niambieni masahaba zangu lao ikitokea kuna mto uko usoni mwa nyumba ya mmoja wenu mbele ya mlango wake ufungua mlango mzee Miraji utana mto uko mbele ya nyumba ukiwa na mto manake utakiwa uogelee kwa ukawa unaogelea kwenye ule mto ukifungua mlango mto huu hapa ukawa unaogelea kwenye huo mto kwa siku mara tano mtume anawauliza masahaba alayhi salatu wassalam hal yabqa min daranihi shay'un je atabakiwa na takataka huyu kwenye mwili wake atabakiwa na uchafu kwa siku anaoga mara tano kawaida watu wanaoga mara ngapi kawaida mara mbili kuna watu wanaoga mara moja tu na hiyo mara moja pia ni wengine yampita hapa pamoja na Dar es Salaam zamanaje kweli si kweli yani kuna mtu apishana naye ah anuka mtara unajua mtara unajua mtara unajua mbuzi eh. unajua beberu harufu beberu ile kwetu wanaita mtara amuka mtara eh. maanake huwa na wiki mbili tatu hajajimwagia maji aisha kufanya hivyo kaa anajipiga perfume cha cha sasa perfume ikachanganyikana na harufu ya jasho itengeza harufu ya mapera aruka jasho ya mapera kweli si kweli kwa hiyo watu wapo ambao hawaogi wiki eh, na maji yakikatika ndio kapata sababu ah, dawasko bwana <laughs> sasa rasuli alayhi salatu wasallam anasema hivi kweli huyu atabakiwa na takataka kwenye mwili mara tano anaoga masahaba wakamjibu wakasema la hapana akawaambia huo ndio mfano wa swala tano mnazoziswali. Yamhu Allahu bihinna alkhataya, Allah anawafutia kwa hizo tano swala, anawafutia madhambi. Swala tano hizi ni kafara ya madhambi yetu tuyafanya lakini madhambi yanayokusudiwa hapa kama wanavyosema jumhuri ahli ilm ni madhambi madogo kubwa uliyoyatenda yanahitaji toba yake yenye kujitegemea hili ni jema jema hili linafuta nini ovu ahsanti kadhalika ziko nyingi hadithi zikibainisha kwamba alhasanati yudhhibna sayiat mazuri hufuta mabaya amr bin al-as sahaba رضي الله عنه babake Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema kama alivyotaja al-Imam al-Mundhiri kwenye at-Targhib wa at-Tarhib anasema Amr ibn al-As radiyallahu anhu kabla ya kuslimu kwake kwanza alikuwa anamchukia sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As kwa maneno yake mwenyewe anasema mimi nilikuwa nikimchukia sana Muhammad na mimi nilikuwa nikitamani lau ningelipata nafasi ningelimmalizilia mbali kamuulia mbali alikuwa hivi amr anasema falamma ja'ala Allahu lislama fi qalbi Allah alipouweka uislamu kwenye moyo wangu uislamu unawekwa na Allah kwenye moyo wa mja si kwa uwerevu wake wala kwa ujanja wake hidayah Allah amemhidi ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ndipo nilipomwendea mtume sallallahu alayhi wasallam fakultu nikamwambia ya rasul rasulullah ewe mtume wa Allah ubsut yaminaka liubayi'aka kunjua mkono wako wa kulia nikupe kiapo cha utiifu nataka kuslimu anasema Amru radhiallahu anhu fabasata yadahu mtume akakunjua mkono wake wa kulia anasema Amru faqabadtu yadi mimi nikaufinya mkono wangu nikauminya sikuutoa sikuutoa kausuia akashangaza Amru Mtume sallallahu alaihi sallam akamuuliza malaka ya Amru amru kulikoni una nini amru qala akajibu amru aradtu an ashtarita nimetaka kwanza niweke sharti sislimu ila kwa masharti rasul alayhi salatu wassalam akamuuliza amru tashtaritu madha unataka kuweka sharti gani ili uslimu qala akasema amru an yughfara li sharti langu mimi nisamehewe madhambi yangu kama litakubaliwa hilo mimi niko tayari ndipo mtume swalla sallam akamwambia na kumbainishia ama alimta ya amru أن الإسلام يهدم ما كان قبله mpaka leo amru hujajua kwamba uislamu unavunja jengo la dhambi ambalo limejengwa kabla yake wewe ulikuwa huko na madhambi yako tele chungu mzima tele kila balaa umefanya kila balaa una mkono kwenye kila balaa unahusika lakini tendo kwamba umekuja ukaslimu ukatamka shahada basi makorokoro yako yote yamefutiliwa mbali makorokoro yote yamefutiliwa mbali umezaliwa upya baada ya kuslimu upya hata kama una miaka 60 wewe ni mtoto mchanga huna dhambi dhambi utalianza baada ya pale. Uislamu na uzuri wake hujalijua hili amru mpaka leo. Wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablaha, hujajua amru kwamba hijra kuhama kutoka Makka kwenda Madina hili nalo eh, hufuta mabaya yaliyotendeka kabla yake wa anna alhajja yahdimu ma kana qabla na kwamba hija kwa atakaye kwenda kuhiji basi ile hija inafuta madhambi yote yaliyotendeka kabla yake tumeelewana vizuri hapo alhasanati yudhhibna sayiat mema na mazuri hufuta na huondosha mabaya atbi'i sayiata alhasanata baya ifuatilishie jema lile jema litafuta yale mabaya na yako mengine mengi mema ambayo hufuta madhambi ikiwemo alihsanu ila alkhalq kuwafanyia ihsani viumbe wenzako kuwafanyia wema wanadamu wenzako ikiwemo kuwasamehe waliokukosea kuwasamehe waliokukosea nayo ni kafara ya makosa yako na madhambi yako ikiwemo kuwafariji watu waliokumbwa na matatizo na shida ukatoa mfaraja yako ukawafariji hiyo nayo ni, ni hasana ambayo inafuta mabalaa yako na madhambi yako ikiwemo kumpa wepesi kumfanyia wepesi unayemdai at-taysir ala al-mu'sirin fulani unamdai eh, unaona kwamba eh, amekuahidi muda unafika alafu muda ukulipa anakwambia bwana msamehe bwana eh, naomba uniongeze tena muda mwingine kidogo mambo hayajakaa vizuri eh, ni mtu mwanadamu kama wewe apata na anakosa kweli amekukopa alikuwa na shida alitaraji kwamba atakutatulia Eh? deni lako si ndio alafu mambo yanakwenda ndivyo sivyo wanasema anasema ile mshairi tajri riyahu bima la tashtahi sukun ah pepo zinakwenda kwenye mwelekeo ambao ah majahazi hayataki kwenda huko kwa hiyo majahazi yanalazimishwa na upepo hakutaka ende huko lakini hakuna budi hakutaka avukishe muda lakini hakukuwa na budi, si ndio? Uislamu unatoa maelekezo gani kwenye hili? In kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yule unendai akiwa yupo kwenye kipindi kigumu, kweli mmewekea na muda kwamba jamani, au al-akhi au ndugu yangu lini utalipa utalipa baada ya miezi miwili ifike ile miezi miwili hana kitu bado Allah anasema fanadhiratun ila maisara unamuongezea muhula mwingine kipindi kingine mpaka afikiwe na wakati wa wepesi wake na humuongezei riba kama anavyofanya watu wasiokuwa na huruma ah mshindo hapa riba inaongezeka sio na akili hii ya halali ameshindwa kuileta alafu bado mwambia riba inaongezeka sijui mnaelewa ile yako ya halali alitakiwa akurejeshe akurejeshe ile rasilimali yako kama anavyosema Qur'an inavyosema Qur'an falakum ruusu amwalikum chukueni rasilimali zenu kwa mliowakopesha umemkopesha laki mbili arejeshe laki mbili ndio rasilimali yako la tadhlimuna msidhulumu ukamtaka zaidi ya laki mbili wala tudhlamuna wala msidhulumiwe kwenye rasilimali zenu ndio uislamu unasema ndio maana uislamu katika ni, ni dini pekee inayopiga vita riba dini pekee inayopiga vita riba kuna majitu imekaa na masakos kazi yao kuwanyonya kina mama hawa wanauza uh, vigenge kina mama wanauza nini madagaa kina mama tuna mkopo nafuu tuna riba nafuu riba nafuu riba nafuu ni nini hakuna riba nafuu sisi kiislamu yetu kidini yetu riba ndogo ya mwisho ambayo hakuna anayejua ile hatari yake na dhambi lake na jukumu lake ni sawa na kumzini mama yako mzazi mbele ya hadhira ya watu jinsi Uislamu ulivyopiga vita mambo ya riba ile riba ndogo ya mwisho riba ndogo ya mwisho ni wewe kumzini mama yako aliyokuzaa mbele ya kadamnas nani anaweza mambo hayo kwa hiyo msidhulumu wala msidhulumiwe ameshindwa kuleta katika wakati mliowekeana sharia ya dini ya Kiislamu na kukwambia muongezee muda fanadhiratun ila maisara alafu bado Mola wako anakuambia wa anta saddaku na kama mtakitoa sadaka kile mlichomkopesha huyo ambaye anashindwa kukirejesha yani ikafikia kwamba umempa umempa umempa bado umempa muda umuongeza unamwona mtu wapi anapata tabu sababu hakuna anayependa kudaiwa sababu kuna watu hawajui kudai anaweza akakudai mbele ya watu Halo vipi wewe mbona unirejeshia ile langu? Ai bwana sasa sio Nini? Nini si ile yangu si langu? Ndio ile langu. Sasa sasa nipe langu bwana. Mpaka mtu anakuwa ana anaumia kwenye nafsi yake. Ah nimemkopa huyu bwana balaa gani hili limeniangukia yani najuta mimi ndio wale wanabadilisha njia kuna watu wanabadilisha njia <clears throat> kwamba njia hii kifika pale jamaa akiliona tu yule do sina amani basi atabadilisha njia na kama mtaa hauna njia zaidi ya njia hiyo basi atarudi nyumbani kwake saa sita za usiku yote ya nini haya Allah anasema wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun na kama mtakitoa sadaka kile mlichowakopesha wenzi wenu wakashindwa na huyu aliyeshindwa maanake kashindwa haswa tunafahamu huyu mzee au huyu bwana si mtu wa aina hii kweli amekwama huyu sababu kuna watu waongo tabia yake kukopakopa alafu alipo huyu asisamehewe huyu huyu hasamehewi sababu ndo mtindo wake ndo tabia yake fulani amekukopa oh sahau sahau kambi huyu asamehewe ili aadabishwe lakini kwamba huyu mtu ah, hana tabia hiyo kweli amekwama huyu mzee tunamuona harakati zake mambo yake si mazuri Allah anasema kile mlichompa na deni kitoki kinuilieni sadaka basi bwana ndugu yangu nimekusamehe hili nalo linaingia katika wewe kufutua madhambi yako. Ni jema hilo umelifanya kwa ndugu yako, ni katika yale yanayopelekea wewe kufutiwa madhambi yako. Ataisiru ala almusirin, lakini kadhalika kuwaondoshea watu mambo yenye kuwadhuru, izalatu addarari anil mutadharirina, kuwaondoshea madhara wale wenye kudhurika kuna sehemu watu wanadhurika kuondosha yale madhara hayo pia ni katika ambayo kwamba mafuta madhambi kadhalika maswaibu yanayokusibu mitihani unayoipata katika maisha yako eh, mabalaa mtihani magonjwa magonjwa kwenye mwili wako maradhi kupata fulani ah, hatuko naye akaangushwa na maradhi siku hizi hawezi kutoka yale nayo pia ni kafara ni kifutio cha madhambi uliyowahi kuyafanya au maswaibu yatakayowapata watu wako wa nyumbani ambao wewe unawaangalia na kuwasimamia maswaibu unayoyapata kwenye mali zako yote ni kafara ya makosa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan tumalizie hadith wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan na taamaliana na watu khaliqin nasa ay amilin nasa amiliana na watu miamala ile sio miamala pekee yake ya kifedha mtu akisikia muamala jua ni fedha mtu a ah, ah, muamala ni kutaamaliana pande mbili wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan taamaliana na watu kwa miamala iliyokuwa mizuri au kwa tabia zilizokuwa nzuri hata kama wao watakufanyia wewe mabaya wewe wafanyie yaliyokuwa mazuri amiliana nao kwa tabia zilizokuwa nzuri kauli nzuri na matendo mazuri tabia nzuri ni zipi wamezungumza halul ilm akiwemo al-Imam Abdullah ابن المبارك المروزي رحمه الله rahimahullah anasema بذل الندى tabia nzuri au خلق hasan بذل الندى eh, ni kutoa vilivyokuwa vizuri ima ni vipawa au tabia zako kwa watu nzuri badhlu nada wa kafful adha na kuwazuilia watu kutokamana na udhia usiwaudhi watu kwa maneno wala kwa matendo hilo ni katika tabia nzuri wa talaqatul wajhi na ukunjufu wa uso unapokabiliana nao unapoonana nao ukakabiliana nao kwa uso uliokuwa na ukunjufu hiyo ni katika tabia nzuri haya amesema ibn mubarak al-marwazi rahmatullahi ta'ala alayhi na katika tabia njema ni kuwapendelea watu yale unayoyapenda kwenye nafsi yako ukawachukilia watu kile ambacho unakichukia kwenye nafsi yako na wewe ukawachukilia wao yani ukachukia kwa niaba yao hupendi wapatwe na yale ambayo hupendi ya kupata na utaamaliana na kila mmoja kwa, kwa kadiri ya vile alivyo mdogo taamaliana naye kwa udogo wake mkubwa taamaliana naye kwa ule ukubwa wake mwenye akili timamu amiliana naye kwa mujibu wa utimamu wake wa akili na ahmaq mtu juha zuzu taamaliana naye kwa mujibu wa vile alivyo mjuzi alim taamaliana naye mwanawazuoni kwa mujibu wa vile alivyo na daraja lake na mtu mjinga asiyefahamu mambo taamaliana naye kwa vile jinsi alivyo haya wameyasema wanawazuoni mtu amesema alimamu Saadi katika Bahajatul Asrar Bahajatul Abrar na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akizungumzia kutaamaliana na watu kwa miamala iliyokuwa mizuri akasema jimaul khalq jimaul khuluq alhasan ma'a an-nas kinachojumuisha tabia njema za kutaamaliana na watu antasila man qata'aka ni wewe kumuunga aliyekukata huyo anakuweka pembeni anakunyanyapaa wewe unamuunga unamkurubia muunge anayekukata watu'ti man haramaka mpe aliyekunyima yakakunyima wewe mpe wataafu wataafu amman dhalamaka ni wewe umsamehe aliyekudhulumu amekudhulumu na unafahamu ah potezea nimemsamehe samehe ile kudhulumu na baadhi ya mambo kama haya ni wajib na baadhi ya mengine ni mustahabu haya amesema al-Imam Ibn Taymiyyah katika al-Wasiyatu as-Sughra na zimekuja hadithi nyingi zikihimiza tabia njema tuotaamaliane na watu kwa tabia njema zimekuja hadithi nyingi zikihimiza hayo miongoni mwazo hadithi ya Abu Darda radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ma min shay'in athqal filmi fi mizani al-'abdi al-mu'min yawm al-qiyamah hakuna kitu chochote ambacho kitatia uzito kwenye mizani ya mja mu'min siku ya kiyama mizani ya mema yake ikawa ni nzito min husnil khuluq kama mtu kulazimiana na kuwa na tabia njema tu kuwa na tabia nzuri Tabia nzuri inaingiza uzito kwenye mizani ya mja siku ya kiyama. Hadithi amepokea alimamu Abu Daud na alimamu Tirmidhi. Na imekuja hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema inna min ahabbikum ilayya hakika miongoni mwa wale ambao wanapendeza zaidi kwangu mimi wa aqrabukum minni majlisa ambao watakuwa na ukaribu na mimi zaidi kiukazi yauma alqiyama siku ya kiyama ahasinukum akhlaqa ni yule ambaye akawazidi wenzake kwa tabia nzuri huyo mtakuwa naye karibu sana siku ya kiyama huyo ni mtu anayependeza zaidi kwangu rawahu tirmidhi amepokea hadithi hii alimamu tirmidhi na imekuja hadithi ya Aisha amesahihisha al-Allama al-Albani al albani katika silsilatul ahadithi sahiha kwamba anasema mtume sallallahu alaihi wasallam man u'tiya hadhahu min arifqi yeyote atakayepewa fungu lake katika upole katika upole wa kutaamaliana kwake na watu fakad u'tiya hadhahu min khairi dunya wal akhirah huyo hakika amepewa fungu lake la kheri za dunia na kheri za akhirah wasilatu rahim na kuunga udugu wa husnul khuluq na kuwa na tabia nzuri wa husnul jiwari na kuwa na ujirani mwema yuammirani diyara haya ndiyo yanayoimarisha miji kwa kutia baraka kwenye miji na kuweka kheri wayazidani fil a'mari haya ndiyo yanayozidisha umri wa watu kuna tabia njema kunazidisha umri Ujirani mwema kunazidisha umri, kuunga udugu kunazidisha umri. Tumeelewana vizuri? Mwisho alimamu Saadi anasema faman ittaqa llaha, hadithi imesema ittaqi llaha haithuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Tumeshaelewa maana hiyo hadithi. Anasema alimamu Saadi faman ittaqa llaha, basi yeyote atakayemcha Allah wa taqwahu akahakiki akapatikanisha lile jambo la kumcha yeye wa khalaqa an-nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan na akataamaliana na watu mbali na tofauti za daraja zao hao watu na tabaka zao lakini yeye akataamaliana nao kwa tabia zilizokuwa nzuri faqad haza alkhaira kulla wa hakika huyo amehodhi kheri zote liannahu qama bihaqqillah kwa sababu amezisimamia haki za Allah wa hukuki ibadi na amezisimamia haki za waja wa Allah waliannahu kana min almuhsinina fi ibadati Allah na yeye huyo anahesabika ni katika wenye kufanya wema katika ibada za kumwabudu Allah lakini pia ni katika wenye kufanya wema kuwafanyia waja wa Allah ukimcha Allah umefanya wema kwenye kumwabudu ukitaamaliana na watu vyema umefanya wema katika kutaamaliana na waja wa Allah kwa umetekeleza haki za Allah na haki za waja wake haya amesema al-Imam As-Sa'di katika Bahjatu Qulubi abrar Bahjatu Qulubi al-Abrar mjallad wa pili ukurasa wa 40 42 mwisho hii hadith baadhi ya wanazuoni wanaidhoofisha kwa sababu ya ila mbili hilo ya kwanza unasema Habibu bin Abi Thabit ni mudallis na yeye hii hadithi ameitaja kwa anana ameanana manake amesema anana hakusarih katika hadithi ila ya pili ni Maimun ibn Abi Shabib ah, haikuswihi kwamba yeye amesikia kutoka kwa yeyote katika masahaba na hii hadithi huyu Maimun bin Abi Shabib anaihadithia kutoka kwa masahaba kwa ila hizi mbili baadhi ya walimu wakaidhoofisha hii hadithi na wengine wakasema ina shawahidi nyingi ambazo amezitaja Ibn Rajab al-Hanbali ambazo hizo shawahidi ukizikusanya kwa pamoja kupelekea hii hadithi ikapanda daraja ikawa ni hadithun hasanun lighairihi tumeelewana hapo wallahu a'lam walhamdulillahirabbil